tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro ndakuramutse wowe uri kutegabira radiyo isanganiro ntongere ndaguha ikaze muri kino kiganiro tahuru utahuza abandi ikiganiro kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango hewe washitse aha ni ku isanganiro ikiganiro cy'uno munsi tugiye gushimikira ku gukingira ibikoko byo mu ishyamba abantu batamenyereye gutunga nk'ingona ibinyamasyo inzoka n'ibindi ibyo bikoko nabo bishobora kwivuna mu gihe umuntu abikomakomye birakwiye ngo gukingirwa mbega ibikoko byo mu ishyamba umuntu ararekuriwe kubitunga hoba hari itegeko ryemerera ko umuntu atunga ibyo bikoko ubushyiranganiro bujeje ibidukikije butanga insiguro yahe ibyo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca irya nino muri kino kiganiro watunganijwe na christian nizigama ndaguhaye ikaze isanganiro iradiye iduhuza gutanguza kino kiganiro ingendera Albert aba muri zone gatumba muri komine mutimbuzi intara ya Bujumbura asanzwe yorora ibikoko byo mu ishamba avuga ko yabikoze mu ntumbero yo kubikingira kuko hanini biribwa n'abantu abanza kutubwira ubwoko bw'ibikoko atunze ndumurazi w'ingona mfise umunani zirenza turuwa metero edimi kagira na chimpanze imwe impamvu zari zibiri imwe yaragwaye kubera inataba veterineri b'ibikoko mwene ivyo dufise ko bisaba amafenerga boza nshinge zisinziriza kugira ukivure kimwe kirapfa hasigara kimwe hariho naciye na naga inkende imwe n'inzoka bita kobra na torti umunani toti ni ukuvuga ibinyamasyo nkagira n'inkende imwe eh, muri ibyo bikoko byose tubanye neza nta ngorane n'imwe ingene byatanguye gutunga ibyo bikoko yewe igihe Nelson Mandela muri afurika side yava mu gasho mu kumwimika aba umukuru w'igihugu babaza ingona nini ya y'imetero zishyika nka zitanu ndayibona rero bayishyize ku meza y'icubahiro ingene bayifungura mbona banezerewe numva umenya ni ikintu cyiza mu ntambara mpungira mu gatumba mpungiye mu gatumba usanga ziriho nsanga abantu barazica barazirya ntacamira ntangura kuza ndarekipera utwana duto duto ndadutunga nari maze gushika ku twana cumi na tubiri samedi dimanche eh, niho naronka akaryo rimwe na rimwe nahone ko kenshi na dimanche bigatuma ngiye kwitanganika ngiye nko kurondera nk'ifi na natubona nkifuza kutugura kugira ndatugwize ariko mu nyuma haba abagizi ba nabi tubana nabi n'abantu ntashoboye kumenya baricamwo zine ubu nsigaranye umunani zari cumi na zibiri hasigaye umunani ubu izo umunani zirakomeye ziriho zimaze guta amagarenga amajana abiri na mirongo ingahe ariko kubera mfise ikibazo c'amazi tubitunze ubwa mbere harimo inzira yo kubikingira ubwa kabiri tugakingira n'abanyagihugu kuko muhora mwumva keshi mwahora mwumva kenshi ko ingona zijya abantu kumva mu itanganika mu rusizi mu rumonge hehe nk'akarore nk'ejo bundi mu ruyigi mwarumvise ko bishe imvubu yari y'umuntu mu bisanzwe no gukingira abantu bikaja ahantu nk'uko twabibonye ahandi babigira bikaja ahantu bakabizitirira bikabaho abantu bakaza bakabira bakiraba bakabona ati iki gisuku kinganuku uku hako bakibona ku ifoto gusa cafotowe mu ndege nivyiza umuntu akegera akakibona ndumva ko navyo biri mu mu bijyanye n'ibyo twifuza kubishyira ahabona gukingira abanyagihugu no kubikingira ntibyicwe kandi ntibyice abantu ariko bibeho tubane nabyo nk'uko mu itanguriro imana yabiduhaye ko ububasha ko tubigaba tukabiganza ndabona ngaha turi iruhande y'ingona zimwe ziri iruhande ukwazo izindi ziri mu rundi ruhande turabona ko n'amazi umengo ni make mbega bigenda bute ibyo zirya muti zirafashwe neza murabye uko zibayeho ngaho mu buzima bwazo zirimo zimeze neza cyane kuko zirabyibushe zisa neza ziraberewe zirabereye ndabyo izo nabonye ahandi uko babitunze twabonamo amazi menshi gusumba ibindi bihugu tumaze kugendera bikatubabaza rero nko kubona aho twokororeye ibikoko mu masekiteri obp iraba hari amazi ahantu y'imyonga haba ibikoko ugasanga haba inka mu ingona zikaba ku musozi wumva ko bitatugwa neza tu tubura uko tubigira n'aho tubivugira mugurumba ko biteye isoni muvuze ko mumaze imyaka irenga cumi mworora ibi bikoko akarusho mwabibonyemwo mu gushika ubu ku bwacu akarusho sa k'uyu munsi cyangwa ejo muga tukabona muri kazoza k'imyaka izoza ko nk'ubu iyo tuzirekera mu mazi ubu na n'imwe tuba tubona aha mu burundi ko nk'ubu ugiye aho kuri delta ku rusizi titurangira ingona nta n'iyo umuti bakwereka kubera abazica bazirya. kandi n'igikoko gifite ingorane kuko n'iyo ibyaye ubwani bujyana ahantu hatekereje aha ku musozi bajya baroba bakwega imikwabu buje mu mafi oreyo kubera atawubukingira aba ariho baca biyica ko ni bakabona nk'ishano kandi ari igikoko cyiza imana yaduhaye izindi ntambamye mumaze kugera muri uyu mugambi wo korora ibikoko n'inzara nta ntambamyi n'imwe turagira turetse abo bagizi ba nabi batwiciye zine n'iyi ntambamyi y'itongo gusa dufise imyaka irenga itandatu ko kuva muri 2011 muri bibiri na cumi na rimwe umushikiranganji jean marie nibirantije yaraduhaye urupapuro ruduha itongo ariko iryo tongo ntitwashoboye kurishikirizwa habaye abandi bantu batugora ntitwaba twirishikirijwe dusaba umushikiranganji kuduhindurira aratwemerera kuduhindurira ahandi aho handi nahone ntitugeze tuhashikirizwa niho ubuyobozi bwa obepeye bwace budutera ingorane bituma tudashikirizwa aho hantu baraza kubona ko mu burundi hari umuntu yagize igikorwa kidasanzwe ariko kibuze inguvu kubw’ubushobozi buke no kutoroherezwa mu gikorwa ego mwavuze ko eh, mwabyoroye mu ntumbero yo kubikingira ni byiza nibyo mwavuze n'intambamyi z'uko eh, zoronka ahantu hameze neza hagutse eh, murabye none ntimubona ko ibikoko bikeneye kwidegembya kume ngo birafunze ku bwanyu mubibona ku bwacu nicyo gituma twasaba itongo ryagutse kugira tubitungira hagutse ndibuka uri nk'umurundi utembera mu mu rutovu meshe jean batiste bagaza yaragize amapadoke inka uyu munsi zikarisha mu hegitari imwe ejo zikarisha mu yindi gutyo gutyo natwe twasaba hanini icyo gihe twasaba hegitari zibiri mu guba tugejeje kuri zitatu two zishikirizwa n'izo tugatangura twamenya ibikurikira icyo gihe tumaze kuronka hanini dufashe ibikoko bibiri mu bundi bwoko ko twifuza gutunga ubwoko bw'ubundi bwoko ibikoko by'ubwoko bwinshi kuko twarabibonye ahandi uko babigira twifuza kubigira natwe ngaha ibikoko yuko ushobora gufata nk'imbogo zibiri ntonto ukazishyira mu ihegitari zikabamo ikintu bisaba niki nko muri afurika diside baratunze imvubu imbogo intare y'iki barabigaburira aho bimwe bimwe biba bakazitira n'insinga nkamwe izi nsinga bazitiza bikabamwo biyihigarama yo kubigaburira nico gituma babitegurira bakabikurana ukabishyira ahantu bakategura kugira uje kubiraba ariha amahera bironka ibyo kurya ukabigaburira bikaba abantu bakabibona nicyo ciza tubonamo umuti rero mwe muragenderwa n'ingenzi none yego turaronka ingenzi nziza kuraba baraza ko bagiye baraza bakaraba bagiye muri parike nta bikoko bashobora kubona kuko byaraheze bica bisa bituma baza ngaha kuraba ingona ko benshi hari nk'abavi buraya batigira babona ingona bayibona mu mafoto canke mu mu makasete mugatarigira yibona yegereye biraryoshe rero kubona igikoko cegereye uti kicitwa iki cyitwa gutya kicitwa gutya sico kimwe no kukibona ku musozi nk'iyi mbona ije kutwegera ngaha anye ntizirya abantu bimeze kurya abantu nico nico ciza cavyo rero kuzitungura abona ko iraje iratwegereye agakoko karavuyemo oreye yuko ngo ngo ko iza kuraba ko tuyizaniye ico kurya ko yibaza ko tuje kuyigaburira nico gituma ubonye ivyo ibyo bikoko bindi byo byo imamfu ibinyamasyo inzoka bigaburira iki injyawu zikura ziraboneka mbo nk'ibinyamasyo bijya inyama nabyo bijya inyama ni ukuzikatakatira buto buto nk'uku bagiriye amafi amafi nayo arajya inyama yego tujya ibinyamasyo bijya inyama iki gicifatiye kibona cyonyine bakazana ibikere nkabagurira nkashyiramo nshyizemo nka bitanu urumva iramara indwi ziratora bibiri ihaze yumvise isubiye gusonza igafata ibindi gutyo none nko mwaka urabye uraronka ingenzi nyinshi ubona bimeze gute ayaha mu burundi ingenzi ntiziraboneka kubera hatameze neza mbega nk'iki kije kutwegera mbona kiri ngaha ah, kigona gifise imyaka ingahe iyi ngahe hamaze imyaka cumi n'ine mu gatotale ndibaza ku nka mirongo ibiri n'itanu yose ego kubwa omer niyo nkuru avugira ubushikiranganji bw'ibidukikije ngo nta tegeko rivuga korora ibikoko byo mu ishyamba ngo ahubwo byiza byokinga bishingirwa aho biri kubera bibanye n'abantu bishobora kubarya kandi ngo kubwiwe ngo byo bifunzwe korora ibikoko byo mu ishyamba ni ikintu kigoye kumva kandi gifise hari uvuze ngo uraje kuvyorora ntungo ngo urabitunze ntubitunze ahubwo ubifunze kuko burya uko imana yaremye ikintu cyose yaragihaye uburyo bwo kubaho naho kiba akarorero turazi ko ingona ziba mu mazi ibikoko bishusha n'ingona bita imburu byibera ku misozi mwo bigakunda mu mazi ariko ibyo tumaze kubona tureke n'ibyo byo mu gatumba hariho abantu benshi bubaka ububare ukajya usanga muri ubwo bubare urabye ugasanga agakende karaboshe ku giti none nimwumva yuko uwo muntu ahubwo iyo nkende ibigowe ibifunzwe mu bisace niko ndabibona cyane ugasanga bagize urugogero rudakwiza n'imetero kwa darato zitandatu ugaca usanga habaye ingona muri urwo rugogero waraba ugasanga nta n'iritiro y'amazi bamwe tukaba tuzi yuko ndacavuga muri rusange nk'ingona murazi ko zita amagi mu mazi kandi atari mu mazi ariyo yose zigomba kuraba ahantu hameze neza aho amazi nufata atekanye aho bita mu kirere cy'amazi atekanye ibyo bita mu gifaransa oduse none ufashe nk'akarorero benshi baba mu gihe yacimbo barazi ingona zitamagi aha nofata rusizi ukurikiranye n'abazi by'ingona kugira ngo twita ku bikoko kwimya akuplema ah, mu gifaransa ni uko haba hariho amazi akwiye ubwo ntimwumva ko ingona ibaye ahantu iba ku rusi imyaka eh, n'imyaka y'ubuzima bwa ntumva ko ibifunzwe aho tugiye ku karakaro gatoya dufate mumbabarire biragoye gutahura nk'aha twita mize biva aho usanga eh, twita mize biva mu bisanzwe reka tucite uko kumbure wasanga mu bushikiranganji bujejwe by’ingenzi hari icyatumye bayita kujya umugabo twebwe nka twebwe mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije n'ibikoko birimo na birya ari batonze birimo ahubwo twe dufata ko nkajyaye haba ari nk'ahantu nk'aho gufungira nubwo ntitwovuga riedo detention riedo captivité nta tegeko rihari rivuga ibyo gutunga ibikoko keretse biri mu ishyamba ku buryo bw'uko usanga hariho ahateguwe biba ibi bijya navuze bita mu gifaransa zo haba kuri leta kuko na leta irashobora kugira iki bita zo haba kubikorera utwabo ni ukuri turabye mu mategeko twebwe dukoresha ngaha mu bushikirangange bujejwe rw’ibidukikije abagomba kuyirya ubwo nyine nimba uno munsi turi kuwa gatatu ikaba isimbye urupfu kuwa gatatu mbwa igazopfa ku wundi munsi wa gatatu kumbura atari ubu kuko aha dukwiye kuvugana ukuri biragoye gutahura ko nabo babikora bataba bashaka ko bibasahiriza bakabigira ibikoko by'iratiro bakinjiza amafaranga byari byiza ririho ryotuma akora icyo cyiza umuntu agace yibaza ati mbe niyo ari kugafata ahengereye abo bantu bagiye akakarekura akakiyirukira aho rero niho uca tuvuga tuti twebwe turatahura abagomba gukora uwo mugambi mugabo uko ata amategeko ahari ibice bitugora ukumbure yanatweretse n'ibipapuro byerekana ko yari yarasabye n'itongo ahantu yororera hanini hakwije n'amategeko ubushikiranganji buramwemerera ahantu ariko ubu ngo bataraharonka mbega ibyo byo byo ico mu bizigo erega itongo kurironka ni uburenganzira bw'umuntu ko amategeko agenga amatongo mu burundi ararekura uwo ari we wese kuronka itongo eh, uwaritanze nta kosa yakoze yarimuhaye nk'uko yoriha uwundi nk'uko yoriha akabura nk'uko yoriha mm, maragarita cyangwa imiburo ariko iyo ubushikiranganje butanze itongo nimba ari iryo kurima turiko turumvikana mm. hariho abajejwe uburimyi baza kuraba ko koko uwo muntu ibyo agomba gukora ari byo ndaguha akarorero gatowe kandi muvukanyi nabyumvise kuri radiyo isanganiro none byavuzwe n'uyu mukorana ibubanza ko hari abantu bihaye gutera inkaratusi ahantu ho kurima akurikije uwasabye itongo bica bisaba yuko abajejwe ibyo bindi nabyo baraba ko ibyo yayisabiye ari mugo nko kuri kiya eh, coco ntibyapfuye kuri bura kutabarahakorera nibaza ko bitavuye kuri icyo ahubwo nuko nibaza ko aho hantu yasabye hoba hariho eh, akandi karanga kaho ndabivuze hoba hariho kuko nta byemezo mfise byo kuvuga yuko aho hantu bwa mbere hariho cyangwa hatariho ariko n'ubwo usanga urabye kamere kaho naho nyine eh, ari aho gukingira usanga ari ibyo bita mu gifaransa reserve naturelle umugabo rero na je ari ikintu gikunda kungora kenshi na kenshi bakunda kuvuga ingona gusa umugabo harimo n'ibindi bikoko kandi binakaze aho nawe nyine umuntu aciye yumvira ati mm, none nabyo byari bigeramiwe kandi nibyo iryo zana byari bigeramiwe ko mu migenzo y'abarundi babonye inzoka yitagize imana ngo imusige bariruka bakayisha hari n'igihe nawe bivuga uko mugabo naho nyine bica bigora mbe nk'ubu ubishyitse igatoro ikarya abantu bisigura gute ko narumvise ko eh, nawe ntarashikayo umenga inzoka tunze si zimwe ruguru twumva bita ibifata mbeba yoba ari inzoka ifise ubumara urumva rero n'ibintu biteye eh, amakenga kuri bamwe mbere biteye n'ubwo wumvise ingona wumva n'inzoka biri hagati mu mpanga n'ibintu rero bitoroshe rero eh, ku bwanyu nibyo nta mateka hari ni ibintu byo guteza imbere canke byo gukuraho mubibona gute muvuze muti mbe ni ibintu byo guteza imbere ibintu mwe nibyo naho ziba inka naho ziba intama ziba ingurube ubuje gusaba itongo aho bitungira ikintu cya mbere leta igusaba ucije mu bushikiranganji barakubaza bati mbega uwo mugambi ugomba ukore uzomarira iki wewe muri make n'igihugu muri rusange muri ibyo byigwa rero ngo twabivuze umuntu arerekana nimba ari ibyo bikorwa agomba atunge ukuntu bizobyara mbeha bizobyara gute amahirwe y'uko bikura angana iki bitwigisha iki ngendera albert haba muri zone gatumba yorora ibikoko byo mu ishyamba asaba ko yoronswa itongo yororeramo ibyo bikoko kugira ngo bitunge neza nsaba benshi bwa mbere nk'umushyikirangantego numusaba kumenyereza abakozi biwe ko n'umushyikiranganji yohimiriza abantu biwe nabo bagerageza kuza barafata amafoto bakiga ingene abandi bagira mu gukingira ibidukikije by'igihugu kwiri n'itunga ry'igihugu nk'uko nabivuze n'irya twese turi hanze amaso twese ikibazo dufise ni ikibazo cyo guhabwa itongo ryagutse kugira tugire umugambi munini binashobotse ntibyaba ngombwa tuzotiba turyigurira ariko kubw'amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu atwemerera ko dushobora kuronka itongo nk'ishyirahamwe dusaba ko twotunganirizwa nk'uko twituye umukuru w'igihugu akabitwemerera n'umushikiranganje arabyumva ariko dusaba ubuyobozi bwa OBPI bukuru ko bwokwikubita agashi ko iri n’itunga ry'igihugu ririko rirahomba umunyagihugu ari wese arabona ibiriko biraba ntibimunezera canke naho yo badashoboye kubivuga mugarabona ko harimo ikintu kirimo amakosa naco nkoma mw'induru muri leta ko bamfasha nk'uko umukuru w'igihugu yabinyemereye ko nobandanya umugambi mwiza no mu ngasaba abandi babijejwe bo hasi ko bamfasha kugira iki gikorwa gitera imbere nk'uko nabibonye ahandi mu bindi bihugu twamaze kubona ko ubu ahaziri ari hato cyane tudashobora kuhakorera umugambi nicyo gituma dusaba leta koroherezwa vuba kugira dushoboye gutunganya neza aho ziba zishoboye kubyara ko nk'ubu ntidushobora kuronka umwimbu tumaze guhomba amagi arenga amajana abiri na mirongo itanu tugasaba abahagutse kugira tuhategure neza zishobore kubyara zigwire zibe nyinshi nk'uko tubifise mu mugambi wacu tugasaba dutakamba umukuru w'igihugu ni sebarundi nico gituma dusaba tuguma dusaba kandi tuzama dukoma induru gushikaho dutunganirizwa tuzama dukoma induru tuyiha umwami w'igihugu omeya iyo nkuru avugira ubushikiranganji bw'ibidukikije abona ko uyo yorora ibikoko byo mu ishyamba ishamba kwegera ikigo kijeje gukingira ibidukikije ubepeye bakavugana ibijanye no guhabwa itongo yororeramwo ibyo bikoko twe nk'uko tubizi aregera abajejwe igisata cyo kubungabunga ibidukikije bita OBP bicare hamwe bumvikane icokorwa kuko ujya ayafise muri we umutima mwiza wo gukunda ibikoko aho ndabivuze uko ndamuciriye urubanza rwiza ni ko nari kumucira rubi nkasubira nkavuga nti apise n'umutima utari mwiza simvuze umutima mubi utari mwiza wo gufunga ibikoko urumva hari abashobora kubibona uko kuko iyo ikintu kidagengwa n'itegeko mu isanzwe riba rikosa niyo nshuro gituma nyavuga nti ni byiza ko yumvirizwa akumvirizwa akumvirizwa akumvirizwa ndabivuze inshuro zine kugira ngo icyiyumviro cyiwe ntikinigigwe mu menshi kandi n'amategeko ntarengwe bakamubwira ati none ko uno munsi atategeko rihari none ko ibi bikoko bibayeho mu buzima butoroshe kandi nawe ibi bikoko nawe bibaye mu buzima butoroshe hari icyo wakoze rw'iki gisata kijejwe ibidukikije wa bepe bakareka cyane uko babibona nuko amategeko abivuga burya nawe akareka cyane kubona ko ariko ararenganywa bakicarana akavuga ati jewe nimba narabikoze nari mbonye abantu bari barazihisha jewe nkankora ikintu nibaza ko ndiko ndazikingira none ko twabanye umwanya ungana ubwo ntacyo twohuriza ko ntihabe uwutsinda ntihabe uwutsindwa ariko batarenganya amategeko rero tukavuga tuti nta mutsi w'ishibera eh, arafite uburenganzira bwo gusigura neza igituma yabikoze obepe eh, nawo leta ubushikiranganji bukamusigurira uko amategeko abivuga hanyuma hakabaho igikozwe inama duce turangiza kino kiganiro shimire wowe wagikurikiranye shimire n'abo twasangiye ikiyago christian izigana kino kiganiro ndabikebanuye mugire ibihe byiza iwanyu tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n'ibidukikije ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro